Tapos Sino-sino yung wala sa langit? Eh, hindi naman nila alam na bakla si Super. Yun, yung bakla yun. Oo. Magkapatid sila! Moya! Diba yun tsaka si Luigi, magkapatid yan. Oh, Ah, yan din sabi ng iba eh. <laughs> Magkapatid kami. <laughs> Isa foreigner sa Pilipino yun. Di ba, Luigi? Oo naman! <laughs> George Apocalypse. Mga... <laughs> The Pod Network Entertainment. Sagutin Bakit mo, ka tumatawag? Sagutin mo habang tumutugtog na okay lang. ABS-CBN interview. Anong ora? Anong ano to? Pwede ako sa... Kailan ba? Kung kailan pwede si James, pwede rin ako. Pwede ako Wednesday, pero 3 p.m. onward. Tuesday yun. Eh. Tuesday yun. Oh. oh, boys night out. Kaso hindi ako makakasama. Salamat kay DJ Tony. Tony, ha? May nakuha akong commercial eh. Ay! Dahil Ganda yan ah. Tapos si Muman na nagbayad ng food kanina. Tangina. Muman? Ang liit lang ng bayad sa akin May commercial ka, Muman? Wala. ikaw meron? Meron. Sino nang libre kanina? Hindi. Congratulations, Jay. Wow, ano ano mo talaga? Pwede kang politiko. Welcome to the Cool Pals Gogo. episode <laughs> Si Red kausap ko ba? 697. Exclusive. on Spotify. Red, kamusta? Ano commercial mo, James? Nagre-record ah, din kami rin. Top secret pa, top secret. Top secret. Oh, top Baka namang, baka namang lockout to sa ano natin, ha? Saan? Sa Ay, ako, naman. Tayo. Ay, ah, hindi. Kung hindi mo naman sa nasakyan yung plato. <laughs> ah, okay. Okay. Ay, alam ko kung magkano yung budget niyan. Nakikinig ba kayo? Wala ka namang hindi kayo. alam eh. Kinuha ka din? Malaki, malaki, malaki ba? Po! Wala ko naman puta. Yes. Talaga namang... Pakiblip na lang yung ilang details nito. kasi... <clears throat> Grabe ka naman. Adik na adik talaga yung ano. <laughs> Pinili mong number. Oo, standard yun eh. Rems, pem-pem. Hindi, ito na si Red. Gusto mo? Red, magpempem ka naman dyan. Pe- <laughs> pressure off. <laughs> Bilis, nasa recording oh. Oo. Red eh. Pe, pe, pe, di ko alam eh. Di ko alam, wala <laughs> akong eh. Mag-promote ka na ng FPW mo. Oyo, oh, promote Oy. mo dito. Kasi you're too big to be in the studio na eh. You Oo know? nga. Just hmm. saka hindi, ka, you're, de, literal, you're too big to be in the studio. Masyado ako mataba. Gago magigis kami ulit dyan. Pero magpapakain ako kasi. Hindi ako tulad ni James. Kahit uh, malaki. Oh, yes! Chuchupain yeah. natin si Red! <laughs> Ganda. Alam niyo naman dito sa Cool Pals, chuchupa para lang sa pagkain. Kaya promote na yung Cebu. Ano ba kayo? Oy, oo, oo nga, nga pala. pala. Oh. Sige, promote mo. Nandiyan ka na rin. Oh, sa mga Cebuano dyan. Mga... Gago <laughs> ka! <laughs> Kaya wala nanonood sa atin eh. Uy, teka, kailan kayo? Mga... So ma- bukas ng hapon pwede kayo? Ako hindi. Mm, when, si Wednesday daw si James. Um, may commercial ngayon. Eh, hindi rin pwede si Victor. O Nang kami Wednesday? dalawa na si GB. Pwede Thursday. Na Gusto mo Thursday? Mm. Gago Thursday. Sa Sabado na yung show eh. O oh, sige, uh, babati muna ako sa mga taga Cebuano diyan para sa ating mga uh, <laughs> mga kababayan. Mga maayong maayong Ay, Gabi. Maayong gabi. Maayong umaga. <laughs> Sige, Red, bye-bye. Maayong uh, maayo sa inyo mga Ano ano ba yung pinag-uusapan niyo by the way? Sa uh, context nagat, naman. Nagtatanong si Reed. <laughs> sorry, sorry, sorry. Mumuka muna, namumuma na, yun. Mukhang lima lang manonood sa inyo. <laughs> De, eh, pag manonood kayo ng show namin sa Cebu, ibig sabihin gets niyo yung humor namin, alam niyo yung pinapasok ninyo. Ito alam naman, yung kupal si James. Yes. So, ako ang villain dito sa uh, sa Cebu leg. Narrative na ito. Sa Cebu leg na ito. Oo, sa lahat, sa buo, buhay, buong buhay ninyo, uh, ako po ang Bilay. Ano ka ba? Hindi. uh, invite mo sila. Uh, bilang, Al- alukin mo sila ng trabaho. Uh, sa mga taga Cebuano dyan, ang villain po ay ang ibig sabihin na ay bilin. <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan, apat na lang manonood sa inyo. Kanina lima. Ngayon apat na lang. Uh, ano ang <laughs> sa mga sa mga pupunta sa Cebu, oh, Muman, ano ang villain mo? Danggit ba? <laughs> Hindi, sa mga uh, Cebuano, mga malapit sa karatig probinsya ng Cebu, ay uh, dumayo po kayo sa Cebu City uh, sa uh, ang show namin. Dalawa yung show namin ha, baka yung iba hindi sanay sa dalawang show. Uh, pero may hapon kami tsaka may panggabi para sa mga hindi pa day off. At uh, hindi kasi may trabaho naman eh. Bakit? Oh. Uh, oh, kung sa mga hindi pa rest day nila, eh, pwede kayong uh, pumun- uh, ah, mag ano doon sa panghapon para kayo makakauwi agad. Or sa mga may mga anak at uh, gustong umuwi agad, or para sa mga nasa bukid pa. <laughs> <laughs> Hindi ko na alam. Hindi uh, ko na alam mag-promote. Reverse promotion. Hindi, sa lahat po ng mga stand-up comedy fans dyan na napapanood si Red sa Netflix, yan, sila Victo, sila James, Amis, MTRCB. Kung gusto nyo, kung hindi nyo kami kilalang stand-up comedian, pwede nyo kaming panoodin. Yes, manood po kayo ng Deadpool mm-hmm. and Wolverine. Nandun po kami mm-hmm. ni GB. Yan ang po ang uh, taste ng comedy namin. Oo, mm-hmm. 'di ba? Sa So, isa sa mga paborito kong lugar ang Cebu. Baguio, Cebu, 'yan. Sobrang game yung audience sa comedy. At uh, sinap, pinost ko nga din yan eh, isa sa mga lugar kung saan marami ako nasulat na jokes na talagang pumatok na nasa, nasa Cebu ako. Mm-hmm. Diyan din ako napaso sa tambucho ng motor sa Sinulog Festival. Ayo, alam mo nung ano nung huling gig ko sa Cebu, nag-English ako. Oo nga. Doon sa pero ang saya ng audience ng Cebu. Mm. Yun ang naalala ko sa ano. So Totoo. Kaya looking forward kaming magbalik ah uh, diyan sa Cebu. Studio. Ah. Alam De, ano yan? Um, Teka, uh, ano tayo? Video episode <laughs> tayo. Oh. <laughs> Gulo to, alam, may usok studio. Video episode. <laughs> Yan, oh. Okay, ito ang, ang Cebu natin, ang Cebu Leg ay uh, sa Prime Theater 5, SM Prime Theater, Marcelo B. Fernan, Cebu Press Center. Ito po ay merong, bumili na kayo ngayon kasi early bird pa hanggang July. Basta, Uh, regular ticket price, kung same day na kayo bibili, nako, 2.5 na po yun. So, makakatipid kayo ng 1,000 pesos, 1,000 to 800. Kaya punta na kayo sa comedymanila.ph. Yan, thank you. Mm. Mm-hmm. Ano, kumusta kayo? Ano ba? Oo nga. Marami nangyari. Two weeks, two weeks ba tayo nakita? Oo, two weeks, two, eh, two weeks tayo hindi nakita. Two weeks tayo nakita? Oo. Oo. Dapat magkikita tayo last week eh. Oo nga. Uh, akala ko nga, oo, akala ko nga, ano eh, uh, pumunta may pumunta sa inyo sa Germany. <laughs> may sikit. <laughs> ah, nahirapan ako, tinatanda ko. Oo nga, yung mga silulat dati sa wall. Oo, oh, nakalimutan ko. Pwede isa-isayin natin yan. Kasama naman talaga yan eh. Dahil ang kami natin pag-uusapan sa Newsfeed! Newsfeed! Oh, yung bata pumunta sa Germany para nga. manood ng Taylor Swift. Taylor Swift ba? Taylor Swift ba? Hindi ko alam. At ah, tingnan natin yung mga chismoso ah. dun sa recording booth. Either si Taylor Swift or si Hitler. Kung Taylor Swift o <laughs> si, Hitler ba yun? Hitler Orchestra. <laughs> Putang ina. Sabi ba yun? Hindi <laughs> ko masagot eh. sa immigration ng, ng Germany, I came to see Hitler's grave. Oo, mag, uh, sa, sasalut lang po ako. Ay, na mo. <laughs> Pumunta nga kay Taylor Swift. Taylor ah. Swift. Ah, di- oh, understandable. Understandable O, oh, diba? naman. Oo. hirap Tangina. makakuha ng ticket nun eh. Kung ikaw naman eh. Oo, lagi naman may bagyo dito sa atin. Kahit, di ba? Oo. Marami pa namang opportunities para tumulong sa mga nasalanta. Oo. Pwede naman Gcash. O oh, di ba? Di ba? Padala nyo lang kasi Gcash yung sa Vice President. Eh. Bibigyan ka niya ng... Sobra naman. Pwede naman gawin yan. Hmm? Maya. Ay. Pwede namang hindi. Pakat na lang yun eh. <laughs> Ay, ano ba ito? Ah, Maya episode. Hindi. Kahit Hindi mo pala ito Maya. Ay, hindi ba episode? <laughs> so, Maya, Giga, ay, ah, ay, ah, kung oh. ano man ang gamit na... O oh, preferably Maya. Oh, pero mas gusto ko yung Maya. Mas gusto ko Maya. Kasi may black card eh. Kasi may... Oh. De- tsaka, tsaka may deposit, ano yan eh. Yung pag nag-deposit ka dyan, bangko na rin yan eh. Diba yung kabilang, ano, kalaban, ano, ano, wala namang bangko yung mga yan eh. Oo. Alam mo, Tapos kinuha rin tayo. Ah. <laughs> Alam mo, kaya tayo nagkakagat no? So, dalawang linggo tayo hindi nag-record. Oo. Ano, Rems? Then, ano? naisip ko a few years later. <laughs> Sponsor din natin yun. <laughs> Mas maganda yung walang bangko. pa, pwede, pwede nga talaga kayo sa gobyerno sa kasa politika. Oo. Eh, tsaka, yun kaya nga. Oh, Kailan yung concert? Hindi naman kailangang nandoon ng BP. Bakit yung BP bang magpapamigay ng ano, ng mga relief goods? Di ba? Ano siya? Epal ba siya? Well, yan ang problema, eh, no? Kasi nasanay na tayo sa ganito na kailangan visually present ka. Oo. Hindi kasi One way ano, or eh, the other. irama yun eh. At para ah, sama-sama tayo dito, sige, ganun. Parang siyempre gusto nila. Al- alam naman eh. natin na sarsuela lang yun. Kaso nasanay nga kasi tayo ng ganun eh. Huwag po kayo mag-alala, lagi nandyan si BP, Sara, para sa inyo. Alam nyo, habang kayo nalulunod, nasa salanta, pinapanood niya kayo. kumakanta siya ng... <laughs> Hindi ko alam kanta ni Taylor Swift eh. Pero, ayaan nyo, ah, may pasalubong po sa inyo si BP Sara na mga Salbabida flashlight. Ay, no, yung mga ano, no, mga... flashlight. Pla- ano? ah, para makalimot sa bagyo. <laughs> flashlight. o, di ba? Walang masasalanta kung lahat tayo ay libog. Lahat po tayo ay libog na, walang lubog. <laughs> tangina, no, ano, makikita mo may tao sa bubong, hmm. tulungan niyo ako, tatlong araw na ako, hindi kumakain. Tapos binato ko lang ng flashlight guys sa helicopter. <laughs> Mas babalik ka doon after, babalik ka doon after 3 days. <laughs> Tulong. Nilalibig niyo po ako, Jen. <laughs> After 3 days, babalik ka. Tulungan niyo po ako. Tatlong araw na ako nagpipingge. Libog para sa lubog. Ganda. Yan. Oo, May diba? concert ba kayo na kahit na anong nangyaring dilubyo, eh, tutuloy nyo pa rin. Tangin, oh, no, wala, wala Sinong isa. singer? May singer ba kayong gano'n? Wala. Wala, patay na si Elvis eh, so wala. So, kumboy si Elvis. <laughs> Oo, kumboy siya. <laughs> Ma! <laughs> Ma, concert ni Elvis eh. May concert na ba na nag-stampede? Kaya mo na yung rep. May concert na nagkaroon ng Stampede. Usually, Stampede nakikita ko yan sa... Oo, oh, kay Kuya Will. Hmm. Hindi naman siya concert, concert eh. Hindi siya concert eh. Usually sporting events, stampede. <laughs> Oo. na si Kuya Will. Meron lagi nag naninermon nga <laughs> init na ulo ni Kuya Will eh. May nakita kayo hmm. yung ano, yung Ano, oo, oo, sa stasyon. Sa oh. ano, sa show niya. Oo. every episode. si Kuya eh. Will. Alam mo yung video na ano, biglang lumitaw yung ulo ni Willie Rebilla <laughs> parang bata na napadaan sa may camera. Mm. Tapos tinuturuan yung cameraman, no? Oh. Down! Taas mo! Taas mo! Taas mo ba? Nakakatakot yung ganung boss pinapahiya ka, no? Oo. Baka he's under a lot of pressure din. Oh, siguro na, na ano siya na, na Sig- siya, siya, siya ba nag-invest sa show? Malamang eh, yan. Malamang yun this time. Hindi kasi around. Hmm. merong kumbaga datakbo ng show mo, mas malakas ang pasok ng mga sponsor, mm. ganun, 'di ba? Kasi yung ratings mo magdadala ng sponsor eh. Yun ang doon kumikita ang show. Pero kung ako kay Kuya Will, alam, ituloy na na yung pananer mo na ganyan. Yun ang tatak niya eh. Mm-hmm. Gawin niya ng tatak yun, naabangan Di, yun na lang dapat ang show niya. Oo. Naninermon. Sermon. Di ba? <laughs> Sermon Ayan. with Kuya Will. Ganyan. Sermon? Hooray! <laughs> Taas mo may kamay mo, tangay! Ilay, <laughs> no? Kasi, ano na siya eh, awkward. Sobrang awkward na yung show. Isipin mo, tat- stress na nga yung mga co-host niya eh. Oo. Oh, Kitang-kita mo yung may may nakita akong picture noon. Kinukumpara nila yung mukha nung nung mga co-host bago sila pumasok kay Kuya <laughs> Will. Iba nangayayat. <laughs> yung iba lumaki eye bags. There was a time, no? Akala, akala ko hindi na matatapos yung kasikatan ni Willie. Oh, I mean, he was really big during nung nasa Oo. Channel 2 pa siya eh. Oo. Talagang ano shot show caller niya ulit? siya. Wawawin. Wawawin. Wawawin. Wawawin. Hmm. Ang pumatay sa show niya, isang patay. Sino ba? 83 na patay, di ba? Hindi. Hindi, ah, iba ba? Hindi pa yun ang pumatay eh. Si, Iba pa Tita Cory. Si Cory. Cory Ano pa yun? Aquino. Yun ba ang pumatay? Hindi, ano Oo. na yun? Hindi ba yung ego niya nung kay Jobert Sokol dito na incident? Padala. Oh, doon ba? nagsimula. Yung ba? Hindi, alam ko kasi, nung sinita niya yung burol, yung libing ni Cory Aquino, doon siya na yari eh. Siyempre, di ba kadikit ng Aquino yung Ah. ABS? O, eh, tapos yung ah, puno ng mga Aquino pa yung binato mo. Yung yung una niya ba? Yun yung unang tantrums niya ba na malup, ma, ano? Meron pa, meron na rin iba. Yun Marami yung pa yung kay Ethel Buba tsaka kay Ate Gay. Pero nauna yung kay Cory, 2009 yun. eh. Ha, hindi ko alam yan. Ano bang issue doon? 2009 namatay si, si Tita Cory. Ang alam ko. Oo, alam ko yun kasi napilayan ako noon eh. Hindi ko makakalimutan yun. <laughs> Oo. Ano nilagay Namat- mo sa- nawala si Tita Cory, nawala din yung kaliwa kong tuhod. <laughs> Ay, so ang pangalan, ang pangalan ng, ano mo, dalawang paa mo, Cory at Ninoy? Hindi, yun to. Hindi naman. <laughs> Pero, totoo, alam ko, 2009 yan. Di ba? Ba't yung pinapat? Ah, naman, di ba? Gumano siya. Hindi ba 2000? So 2009 wala na kasi Pero yun time na yan, ano na yan, eh, no? Ah, pabagsak na. Hindi naman. Feeling ko siya yung nagpabagsak sa sarili niya. Oo. Oo. Hindi siya yung tulad ng iba na sinawaan ng tao. Hindi. Yung ano talaga. Kasi entertaining pa rin naman si Kuya Will eh. Mm. Kahit ano eh. Kahit ganun siya. Kasi kahit yung mga outbursts niya, entertaining pa rin eh. Oo. Kaso yun nga lang, ang hirap ang kasama mo siya sa trabaho pag ganun yung ugali. Nakakabusit yung mga ganyang boss. Yung may, may parang may mga na-encounter akong ganyang boss sa opisina eh. Oo. Yung... Nagpapagame siya. Size 12 point mo, size 12 font. Ganun. Ile, bakit ganyan lagi ang ano mo, uh, act out mo sa mga opisina, puro word lang at saka Excel. Eh. Siyempre, <laughs> matagal na akong hindi nagtatrabaho eh. <laughs> PowerPoint. Tingin mo yun lang ba ginagawa? <laughs> Oo, oh, di, yun nga, yung simpleng bagay lang. Di ba sabi sa'yo sa S12 lahat to? Oh? Ba't walang spacing yan? Meron. 1.5 spacing. Ganun. May ta- ipapahiya pa sa harap ng mga ano, yung expat. Mm. Oo, kasi ano? kasi ang ang ugali din talaga ng mga Pinoy. Pinaya ka na. Hindi pa, hindi pa. Ako pa hihiya nyo. Magkamataan tayo dito. Delete yung database eh. Sa... Huwag naman ganun. <laughs> Wag, ma, baka isipin nila talagang sinadya ko yung pagkakadelete na sa database. Eh. Pero yung, yung ipapahiya ka sa harap ng mga expat, ganun talaga ugali din talaga ng mga Pinoy yan yung pag may harap na ibang lahi, i- gustong aguunahan. Hmm? Yung parang sipsipan sila sa puti. Ah, oo nga no. Ginagawa ko rin yan dati nung nasa Korean <laughs> school ako. Papakita gilas ka? May co-teacher ako, uh, co-teacher akong kaklase ko nung college. Lagi ko siyang ginagago sa harapan ng mga Koreano. Kasi oh. gusto mo ring mauna. Oo. May bearing diba? ba? Pag nag, nagpakita kang gilas ka sa puti, hindi naman, di ba? Magde-decide Pilipino pa lang naman. Hmm. Hindi. Yung sa mga international company kasi, magagaling pa rin ang final approval sa puti. Ah. Kaya okay lang na, kaya ganun talaga ugali talaga sa mga, naghahanap talaga ang mga Pinoy ng validation ng mga puti. Hmm. Kaya, yun, ganun talaga ang uh, buhay ng Pilipino. Kaya ay masayang tunay. Kaya tingnan mo si... Masayang tunay. Masayang tunay. Kaya naman tingnan mo, Pilipino. mas inuna ni BP Sara ang mga puti. Si Taylor Swift. Kesa sa mga kasama niyang mga parehong Pilipino. Masisisi mo pa. Masisisi mo ba yung... Eh, Isa mga nagagalit ha, ah, sa mga nagagalit na bumoto naman sa kanya. Eh, ang problema, kayo rin. Magpaputi kasi kayo. Oo, at saka ano, um, maging Swifty rin kayo. Alam mo, feeling kayo mga DDS na Swifty. Mm. Naintindihan nila. Naintindihan nila hmm, yan. Swift. Mm. Hama. Eh, yung mga DDS na nalunod. Um, kung Swifty rin naman sila. <laughs> Maintindihan nila. <laughs> Kailan ba siya umalis? Ang tanong. Ay, nung kasagsagan. Nung kasagsagan umalis? Oo. Wednesday. Umalis? Oo. Ay, yun ang medyo baka nagkukuya will na rin siya. A- ano, ano yan eh? Ibig sabihin, sobrang bilib na bilib na siya yan sa eh. capacity nila. Feeling ko tantrums yan. Hmm. Yung ganyan. O kaya mag, maiinggit siya pag siya lang yung naiwan, tapos inggitin siya ng pamilya niya. Ma'am, dito kami, oh. Pero, Hindi ko alam kung... Kasi yung move niyang ganun, parang sinukuan niya na yung... Suicide yun eh. Political suicide. makakasa hindi na, oh, makakasama siya sa kung may plans man siya sa future. Oo eh. Di ba? Hmm. Ano kaya, baka feeling ko, kasabwat niya si Amy. Hmm? Na, ang ganda. At ipinapaubaya niya na kay Amy ang pagtakbo sa presidential election. Hmm? Huh? Oh! Siya mo na naman nakuha ang parlor, yung balik <laughs> yan, James. Dahil alam ko, hindi yata in good terms si Amy at saka si BBM. Oh! oh. Anong ipinapaparlor nito? <laughs> Doon naman ako nagtataka. Wala namang buhok yan. <laughs> si ano to ah? Amy Santos ah. oh. Amy Papin. Ah, Amy <laughs> Papin. Amy Papin, ah, okay. kapatid na mas bata ni Imelda Papin. De, di ba? Di ba? Ano naman? Uh, ah, make sense. Make sense, di ba? Oo, eh, nagtutugma, ano? Medyo maaga mga kampanya ngayon. Kasi nga, si Bongbong ay hindi naman talaga tunay na kapatid ni Amy. Ha? Oh, ah! Di ba nawawala yung original na bongbong? Hmm. Oo nga pala, Ay, clone na lang yan eh. Di pagtahi na natin itong mga... Ibig sabihin, yung na yung, eh, yung, yung sa, sa video, video, yun ang tunay na bongbong. <laughs> Hmm, ang ganda. Grabe yun eh, no? Pucha. <laughs> Yung model ng Tai Chi. <laughs> Gago. <laughs> Uy, hindi, hindi, hindi. Epikas din yun, model na Epikas. Ah, <laughs> model na lang ng katingko. katingko, yeah, model ng katingko. Mas okay pa. Again, balang araw kukunin din tayo ng katingko. <laughs> At, oh, di ba? nung, nung nakita ko yung video na yun, yung kay Bongbong, parang na ano. Parang ang sarap ng cocaine. Ako may hmm. duda na ako na... Duda na rin ako eh. Alam, Halata naman eh. Di ba, makapal yung, ah, ano, mal, may, medyo malaki yung pisngi. Mm. Oo. Tapos, ano pa, yung buhok pa niya, hmm. parang... Hindi naman nagpapagupit ng Nagduda na ako ganun yun eh. niyan, lalo na nung ano, yung, alam mo yung video nung isang parang taga-probinsya na nag, nasa sakahan na kamukha ni Coco Martin. Mm paniwala, paniwala yung buong Pilipinas si kamukha niya si Coco Martin, nagtatrabaho siya sa bundok. At pinuntahan. Tapos pinuntahan, na, nakita yung totoo itsura. <laughs> Sino ang mukha? Hindi ko nakita. Sabi ni Jessica So, tak, ina, nasayang yung gas namin. <laughs> Inano lang, parang... Inedit. Oo. oo. Ang ganda Filter. ng pagkaka-edit Hindi, eh. may tawag doon eh. AI. Ah, uh, Remini. Ah, hindi, meron pa. Uh, ano yung tawag doon, uh, Ivan? Ha? Yung ina Lahat ng di mo alam, Ivan, pinapalit Yung Ivan. pinapalit yung mukha. <laughs> Swap alam, face. Alam, alam nito, alam nito ng Iglesia ni Cristo te. Eh. Deep fake. Deep Deep fake. fake. Salamat nga pala kay Lyle, ang ating uh, ah, Cold Palace ah, INC member. Ayan ang ah, Food sponsor natin for today. Ito ang crinkles ni Cristo. Hmm. <laughs> Si Raulo ka. ah, mali pala. Iglesia ni Cristo. Baka matulad ka sa Paris, ano, Paris Olympics. Hay! Oo. Ano nangyari? Hindi mo alam yung nangyari sa Paris Olympics. Ayan, galit na galit kanina si Ivan Hambog. Handog. Handog. Hand, ah, sorry, handog. <laughs> Mali ako. Eh, kasi it rhymes. Oo. Ano, yung opening ng Olympics daw ay blasphemy or blasphemous hmm. sa Katoliko o ba- sa Christian. Bakit? Kasi... Ano may opening? Ano eh, uh, parang ginaya daw yung Last Supper. Una, ginaya yung Last Supper. Ito ba yung... Tapos ang, bu- ang bumida dun sa sa parang last supper daw, mga drag queen. Ay, talaga naman kailangan! Ah, Hoy, Hoy, sinaulo ka! Hoy, joke lang, joke Eh, ah, promote na rin po natin yung Beke naman. Ayan. Beke naman. De, Sino ba mga ano dyan, ah, host dyan sa Becky Enemen? si Baus Rufo, isa sa mga stand-up comedians din natin yan. Mm. Pero, yun nga, yan yung mainit ngayon na usapan na yung opening daw ng Paris. Nag- nag-apologize nga yung mga, Drag? hindi, yung organizer dahil hindi naman daw nila minin maka-offend. Mm. naman daw yun talaga yung... Sabi nga ni Ivan, pwede ka bang magsalita, Ivan? Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita! kita. na hindi naman daw oh, Last yung ginagaya doon. Oo, ang ginagaya naman talaga doon ay Tuesday group ng Dutch Entertainment. <laughs> Yeah, kung ma- ma-identify huh? nyo sana si ano. Last Supper rehearsal, bago yung tunay na Last Supper. <laughs> Yun yung unang table na kumain bago sila Jesus. Oo. Oh, tapos na po yung, sabi, <laughs> sabi ni Paul, um, kami po kasi next na kakain. Tapos na po ba yung mga transgender? Oo. Five minutes na tayo inaantay yung dessert. O sabi <laughs> ba, sabi ko. Nag-bill out na ba yung mga transgender? <laughs> nag ba? Kasi kami na yung next eh. Meron kami booking oh. Ang daan yung pandesal, abot daw kasi ni Judas yun eh. Pero ano yun, Ivan? Ano yung hindi naman daw talaga last supper? Ano siya? Yan. Ako na lang magsasabi. Oh, yeah. Dahil yung ginagaya nila ay okay. yung banquet sa uh, ah, bakanal daw. Ba- bakanal. Bakanal. bakanal. Baka, bakano. Or in America, bakano. Bakano. <laughs> bakanal. Pina, pinoportray ng blue na lalaki yung Greek goddess na si Diana Subiri. Diana Subiri. D- Diana Diana Sus. Dionysius. <laughs> Dionysus. Dionysus Meneses. Dionysus. Dionysus, iba ba yun? Dinosaur. Dionysus. Dionysus. Talaga Ano ba naman, napaka-bobo naman ito ni Ivan. Uy, wag mong ganyanin si Ivan Hambog. <laughs> Ay, hindi. Handog. Handog. Pero yun nga daw, ano yung bakanal? Ano Oh, yung ano, i- research Baklang may galis. <laughs> Ano mo? <laughs> Di naman. Ay <laughs> na, papahamak tayo. Hindi naman dito. Dahan-dahan lang, Rars. Dahan-dahan lang, guys. Wala pa tayong 20 minutes. <laughs> Baka matulad tayo sa Olympics. Oo. Oh, mas mas maayos tayong maging host doon kaysa sa Olympics. Banquet ng ano yun eh sa Parang Greek, Greek mythology. Greek mythology. Greek mythology. Greek mythology. Oh. Na kung saan nagtagpo yung limang bakal na Greek gods. Kundi naman porket ano <laughs> anyway. oh, so yun nga. Tapos, meron pa daw ano, dalawang kabayo na tumakbo. Si Vice. Na kulay white. <laughs> Tapos sabi ng mga religyoso, ang simbolism daw ng mga kabayo, parang mga kabayo ng sa Four Horsemen. Hmm. Parang... Ilang kabayo yung tumakbo? Dalawa lang eh. Oo. O, oh, eh, paano Hindi naging four horsemen yan? Hindi, To follow. Yun, oo. <laughs> o dalawang bes pinaikot yung kabayo. <laughs> Sabi na, represent daw yun ng mga kabayo ng four horse, yung dalawa sa four horsemen, which is, I think, famine or war. Or pestilence. Or, pestilence. or war. Pestilence, tsaka death. Saka war. Oo. So parang yun daw. Tsaka transgender. Tapos, <laughs> Hindi, hindi yun kasama sa... Eh. Tapos, Sa ah, ano kasi sa kasama? Apocalypse. <laughs> Putangin na. gago kayo, gago kayo. Tama ka, ikaw rin eh. Si ka rin eh. Gago, kayo, nahawa ko eh. Sa mo eh, is apocalypse. Kit <laughs> mo ako dyan apocalypse. Ang ina nyo. Oo, oh, tama na. Gago kayo. Gago ka? Gago kayo. Gago, gago dahil baka may na-offend tayo trans o gago dahil baka may na-offend tayo sa last supper. Ito lang yung na-offend sila lahat. <laughs> Nagkaisa sila? Oo. Marami natin tinira lahat eh. Pero, yung nga, tapos meron pa daw bull. Parang statwa ng bull. Parang Ay, nako, may sungay yan. Oo, may sungay. Nako, it, represents the devil. <laughs> Ano? Ang ganda. <laughs> <laughs> ako, doon ko lang pinanood. Ako hindi naman ako inter- interesante sa ganyan. Pero Tapos kung, nandun pa si Snoop Dogg. Siya yung tumakbo. Siya yung nag-ano ng torch. yun lang yung torch na habang hinihitit niya buwabaga. <laughs> buwabaga. numamatay, numamatay. Snoop. Di ba, ano, yung narrative, masyado naman pilit na pilit na itinatahi sa... Kakaiba kasi. Hindi, dapat maniwala tayo mo, sa mga gan- ganun. Ang gan- ganito yung sitwasyon niya kasi kakaiba siya sa lahat ng... Ano ba pinanggalingan natin? Japan? Mm. Japan Olympics. Eh, Japan Olympics pare, ang ganda si Super Mario. Nakita mo ba yung yung trailer nila ng Japan Olympics noon na uh, commercial yung si Prime Minister Abe na binarel lumabas siya sa tunnel nung Oh nga no patay eh, Ayun oh, ang inassassinate oh, pala, no? Mm. Na- namatay ba yun si Abe? Bin- oh, yun, binaril. Patay na yun. Ah, akala ko nakasurvive Sobrang siya. Sobrang talo na <laughs> namin natin. <laughs> oh, pero anyway. gusto anyway. maganda, na ano ko lang na yung sa Japan kasi ang, ang Japan Olympics Ay, sarap nila, sa Japan. <laughs> Super Mario. Yung pinanggalingan natin, Super Mario, di ba? O, oh, napaka-wholesome eh. No? Napaka-wholesome. Tapos biglang, ang, tapos ang ginawa pa nila yung para nakaproject yung mga sports sa langit. Parang ah, ganun. Tapos din... Sino-sino yung wala sa langit? Eh, hindi naman nila alam na bakla si Super <laughs> Mario. Hindi bakla yun. Oh, Magkapatid oh. sila! Moe! yun sa si Luigi, <laughs> magkapatid yan. Oh! Ah, yan din sabi ng iba eh. Magkapatid oh. <laughs> kami. Eh. Isa foreigner sa Pilipino yun. Oh. <laughs> Di ba, Luigi? oh, naman! Ikaw, Jabo, Kalipis. Na- hindi. Sinusubo nila yung kamote. <laughs> Oo. Wag, hindi. Pero yun nga, siguro kakaiba masyado tong opening ng France that it was parang open to a lot of of interpretation. Eh di, syempre, syempre naman, sa tanang buhay natin, makakita tayo ng ganong klasing pagsasama na parang ang uh, ah, uh, ah, Last Supper eh automatic last supper ma, no, eh, hindi naman tayo bihasa sa Greek mythology. Eh. Well, you have to give it to to France. Ano, France kasi 'di ba, medyo ano sila, liberal. Oh. So, hmm. siguro Sinatad nila. Hindi yung host ng Olympics, siguro hmm. magre-reflect doon yung character din mismo ng host ng bansa, na bansa. Sino pa ba yun nandoon? Marie Antoinette? Marie Antoinette? Oo. Di ba, diba si Marie Antoinette yung pinugutan ng ulo? Oo. Eh, Anong ginawa niya? Cake, ano? Di ba, dahil ano yata yan eh? Sa asawa, pinapugutan ng asawa niya. Give them cake, parang No, give them cake. Yun. Eh, Yung sa buwis, sa buwis. Yung naging issue kasi kay Marie Antoinette was, eto ha, ah, galing to kay Ivan oh. ni... Ganyan- ni, ganyan siya magsalita. ni- ah, ano ulit yun? Kinanta kasi nyo ha, ah. mm. ang asway wrong. Syra. Ah, Syra. At hinikong wala, eh, O, nagalit. Sino nagalit dito? Oo. ah, Masimpuano. <laughs> <laughs> Ano kanta? Alcyra! Ah, At ah, hinikong Ah, French Revolution song ang Asaira. Tapos kinanta ni Marie Antoinette na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng French Revolution. Oh. Siya ba yung nag ano? Siya yung Di ba yung irony? Baka kasi Ironic dahil, siya, eh, di ba? Siya ba baka yung... dahil kasi Paris ang venue, kaya kailangan maging artistic. Mm. Di ba yun ang ini-aim nila eh? Oh. Artistic interpretation. Oh. Di ba si Marie Antoinette yung nagkabayo ah, uh, na nakaubad? <laughs> si Maria Hindi, Osawa. Hindi, si Lady Godiva pala yan. Oh. Lady Godiva. Hindi, meron, meron, di ba? Ano to, sa Tanduay? Kaya, no, kaya ano. <laughs> Sa Tanduay si Lady Godiva. Hindi, parang... Si Queen Elizabeth. parang ano yun eh, parang nag-ano rin siya na parang sinabi niya sa, ha, ano ba, hari ba? Hari ba sa kanila nun? Monarchy ba yan? Na... Kung, CEO kung, na lang. Kung hindi mo ibababa yung buwis, parang ganon or something. Tungkol sa buwis yun eh. Babasahin ko na lang ulit. Kasi Pero na, nag, nagkabayo siya ng nakaubad. Si Lady, Lady, si Lady Godiva. Doon siya, mm. nagkabayo siya sa Oh, account. narinig nyo na, Pilipinas, kung gusto nyo ng mas Oo. mababang buwis. <laughs> Sino ba? Sana po si BP <laughs> ay Tangina magkabayo ng nakaubad. <laughs> Babasahin ko ha. Ah. Pero maganda yun. Tapos, ito pa. Yung kaya piping Tom, kasi ba, wag, parang sabi, sige tatakbo ako. Sinabihan lang yung mga tao, no, mag, magkulong lang kayo, wag nyo nang tingnan. Pero may isang tumingi, may sumilip. Kaya si kaya na ano yung coin yung Peeping Tom. Hmm. Ah. Ewan ko lang, ha? Ah, sa TikTok ko lang lahat na ano. Okay lang. So, ibig sabihin, ito ang uh, mas pero mas maraming na-offend doon sa table na puro sir. Oh. <laughs> yung mga ano, oh. oh. Hmm. si mga sir na na kinagalit naman ng isang baka na. <laughs> Ang ganda. Hindi, mukhang makinis tong si Ma'am Sir na ito. Nakinisan ka doon, Muman? Well, sa, ah, com- compared sa standard. mga standards mo. Ah. Oo naman. Hindi, ibig sabihin, mukhang malinis naman siya. Ah, oo. Kumpara sa ibang baka na. Sinabi naman niya ay ano, um, marami siyang achievements. Mm. Yung sinabi niya na, bago niyo ako husgahan, tingnan niyo naman to, ang dami kong achievements. Tapos, may nag-reply sa kanya, Congrats sa achievement, sir. <laughs> Ang ganda. Ano ba yung kinagalit niya? Tinawag daw siya, sir. Eh, baka honest mistake yung nangyari, hindi ba? Oh, binat bata lang yung waiter eh. Baka 22, 23 lang ata itsura ng waiter. Pa. Hindi pa sanay. Isa pa ti. Kahit ako naman minsan eh, hindi ko alam kung paano i-address yung Pro- problema na ng first world yan, yung mga yung moms, ganyan. Mga, mga pronouns. Oo. Yung problema ng Pilipinas, iba. Hindi dapat di pa natin dapat tinatakil yung mga yan eh. Oo, pa pa-epal eh, to. Ito yung klaseng mga ano eh, ito yung klase ng mga kaklase mo nung high school na pabida sa ano Kabayo teachers kaya siya Oo. nakauban. teachers <laughs> Kabayo kaya siya nakauban. <laughs> Baka mag-iba yung... Baka mag-iba yung ng tao. sabihin ng mga tao buntot ba yun ng kabayo? <laughs> Ang ganda. Hindi, pero ito. Ay, iniipit patalikod talaga yun. Eh. <laughs> Tangina nyo. That, ko kasi si Lady Godiva tama para oh. mabababa yung tax. Yun yung parang act of selflessness daw. Uh, something to do for the greater community. Yeah, so, sabi, so, eto, nag, public apology naman na siya. Hmm. Si Ma'am Jude Bakalso. Sabi niya, good day. Anong pangalan? Kina <laughs> mo. Anong pangalan? Jude Bakalso. Oo. Hmm. <laughs> Ito ang sabi niya, good day people of the Philippines. <laughs> Takin na Hindi ko naman alam eh. Pinabasa ko lang to eh. Sa boses niya, yun ang bedroom voice niya eh. Oo nga, kakagising lang. I would like to express ulo ka, Mark. My please, wala pa tayo 30 minutes. My sincere apology to the person involved. People who witnessed what happened that das, day. Aba, ah, nagsasalita siya, recorded yan, di ba? Uh-oh. Ah. Sasabi niya, uh, uh, sir, pakiulit na pala, <laughs> di ba tayo nag-record? It is not my intention to hurt someone, but I felt bad during those moments. I don't want to further discuss this incident anymore. So please hmm. accept my sincere apology, guys. I'll do the same again and again. Tingnan natin ang mga comments. Hmm. Ang comments ay, Pinapatawad ka na namin, sir. <laughs> Ang gago. Sabag gago ang Pilipino talaga yung Lakas mga Alaska, Pinoy. Yun lang ang titiisin mo sa Pinoy, malakas mga Alaska talaga. eh. Ibang klaseng Alaska oh. ng Pilipinas. Sino nag-post? Siya o y- ibang tao? Siya. Siya. Hindi, yung nung ano, yung video na kinakagalitan niya yung waiter, siya. Hindi, iba. Ah, iba. May parang ibang nakakita na parang, ito lang din yung situation ni, ni Jude. Kasi iba yung nag-post. Parang nakita lang, parang ah, ito ang alam ko ah, nakita niya na parang pinagsasabihan ng pinagsasabihan yung wait staff. So parang mm. umalis siya, pagbalik niya pinags, pinagsasabihan pa rin. Oh, Tapos yeah. parang tinanong niya, akala niya may-ari or manager. Yung pala hindi. So parang parang kinuha na niya yung wait, staff pala, oh. palayo. Tapos doon daw umiyak na yung Sobra naman yun. Yung Alam mo, para sa galit oh. waiter ng 2 hours. Alam yung mo, yan ang nanggagaling na sa akin na para sa mm. ano, privilege. Mm. Feeling privilege tong oh, puta na ina mo, dude. <laughs> Dude, mo galit. Sorry na lang. May pakikat yun. <laughs> Nadulas eh, hindi nakapagpigil. Kasi usually, pag lagi si Revs, kaya niya pigilan yun eh. Putang ina, hindi. Hindi, wag kayo magala. Hindi yun si Revs, ayun ang mga intrusive thoughts ni Revs. Oo oh, naman. Oh. Hindi si Revs yun. Kahit wag mo na i-cut. Ano yan? Lalo mapilid eh. <laughs> oh. Ano, ang... Ang, ang minumura niya doon, ano ha, ah, hindi si Jude Bakal. So, Si ano, Saint Jude. Saint Jude. <laughs> Mas malala pa po. ma-open natin lahat. Dahil na lahat ma-open. Ito lang yung sa side ni Jude is that ibang tao yung nag-post. So, hindi natin alam, was it really two hours? O exaggerated siya? Uh, was it... Hindi, so, hindi natin talaga masabi. Oo, baka naman, ang, defense naman niya, hindi ko naman sinabing tumayo sa dun eh. Mm-mm. Pero dapat pinaupo niya. Or, <laughs> yun lang naman yun. Kasi hindi mo pwedeng Pwede mo sabihin naman na- paalisin din sa harapan mo. Hindi mo naman pwedeng... Ha? hindi- Umuupo ba mga waiter? Hindi, Hindi naman. naman. Kumbaga parang... <laughs> Okay na, okay na tayo. Ganun. Oo, kumbaga parang kuwari, sa pagsasabihan mo siya, depende mo siyang yupo, okay, ganito. Hindi yung parang scolding yung, mm. ano, yung dating. Kasi yun yung parang hindi maganda sa tingin ng marami is that parang pinapagalitan, scolding, lalo yung photo na nakatayo na ganun. You, know, you can sit him down. Ilagay natin sa senaryo na hindi gender ang pinag-usapan dito. Halimbawa, palpak na serbisyo. Hindi pa rin dapat kagalitan ng ganun kahaba yung isang waiter eh. Ah, hindi. Two hours, pagpalagay natin. Dapat three hours. <laughs> di ba? Kasi, mm. Tangina, ano, ano ba naman? Ako lagi kong iniisip, magkano lang naman sinasahod ng Oo taong nga. to? Oo. Tapos bibigyan mo siya ng ganyang klase ng hassle. Maghapon na nga nakatayo yan, Mm. pinatayo mo pa. Oo. yung yung pag-educate, we understand. Hmm. Kailang for for their ah, parang ah, yung pinaglalaban nila kasi yan eh, Mm. di ba, na ma-recognize in all of these things. Mm. kailangan talaga ni educate mo. Pero may Pero, proper forum. Oo, or may Oo. proper way. Oo. Hindi naman yung parang pinag, pinag, pinapangalan mo siya. Or pwede ka mag-educate pero hindi mo kailangang isuksak sa baga niya yung na kailangan tanggapin niya talaga kagad yung sinasabi. Kasi Mm. Oo. Hindi, ka- napansin ko oh. lang yung mga bakal ngayon, wala nang humor eh. Kasi Oo, nung dati natatawid mo pa ng humor. hanggang 2010 na ata, mm-hmm. pag nasabi mong, natawag sir, mong oh, sir, sabi niya, sa ganda kong to. Oo, oh, oh, sige, next time mama, ah. ma'am oh. tawag mo sa, ganun lang. Ano kaya nangyari, Rems? At kaya nawala yung humor na yun? Ah, uh, nagka-internet, ah, uh, tapos na, dumami maraming options kung anong dapat isipin at isubo. Yun lang. Si pwede, na, pwede si... lang putulan <laughs> natin sa oh. internet. <laughs> Hindi, yeah, ano naman yan. Eh, for, for deeper, ano yan, deeper uh, analogy and... Uh, Bakit pag sinubo mo, siya. matatanda mo. Kasi pag, <laughs> ano yan, eh, yung dinadigest nila na information. Oh, sometimes. kasi nga 'di ba may may Grab food, no? So marami kang options na pwedeng isubo. oh. Pwede naman kasi information, di ba? The, the oh. information oh. you take in, minsan, sometimes, gives you a Yung buntot ni Godiva is oh. supo. <laughs> Tinitingnan ko tong ano, picture, yung pinatayo niya. Tingnan mo yung itsura ng waiter. Ba't parang nakangisi? O, tas yung nasa background niya, tumatawa-tawa pa. So, pag ano, ganyan, pag ganyan naman, valid sa inyo. Alin? Ba- eh, hindi ko nga alam eh. Kasi Pwede mo talagang pagsabihan, if you really want to be called ma'am or sir, sabihin mo lang talaga, ano, uh, sabihin oh. mo, ano ako. Uh, Natatawag kasi, din ako ma'am eh, pag oh. nakatalikod ako eh. oh, di ba? Wala namang problema sa akin. Eh, di ma'am. <laughs> so, Ay, sorry po ma'am. Oo, uh, di ba? Sa, uh, it's eh, sa, ano nga eh, sa pag bumibili nga ako ng laruan. Ang sabi sa'yo. Oh, <laughs> mamatawag sa'yo. Bakit? <laughs> <laughs> Ay, hindi, sa Lala Move. po kayo sa Hero Academia, ma'am. Sa Lala Move, sa Lala Move. Kasi parang... Yung text mo. James, ah, ang diba? pangalan mo. Ah, hindi, Lala Move kasi minsan, ano, mm. parang automatic sa kanila minsan na ma'am, yung laging, ah. la, mga laging nagbubook sa kanila. Laging, Mas safe yun eh, no? Kasi kung yung lalaki matatawag mo ma'am, hindi naman magagalit. Pero yung babae, pag natawag mong sir, may chance na magalit. Eh. Hindi, parang pwede mo naman kasing i- parang, syempre nakasanayan yun eh. Hindi mo naman kagad mababago yung dahil... Overnight. Dahil meron lang mga, may, dahil merong grupo ng tao na ipinaglalaban yun. Hindi mo naman i-expect na overnight or lahat ng tao kayang matanggap yun agad-agad ng walang mistake. 'Di ba? Ano klase ka, teacher ka? Pero dito mo si yung sinasabi ni GB na picture lang 'to eh. Baka naman may exaggerate or Oo. ano. Sometimes kasi pag sinabi mong two hours, talagang, pucha, dalawang, oh, doon na yung spark ng galit. Di ba? If it was a, parang kinausap siya, tapos umalis na, uh, to ano, it will not be that heavy, ano, yung... Wala masama sa, na nagsabi siya, para oh, sa akin. Walang masama na nagsabi siya. Karapatan niya yun, and oh. kung gano'n yung nararamdaman niya. Yung manner hmm. siguro ng execution. Ang haba masyado. Two kung, hours. kung, kung two hours. Oh. Kung 2 hours. Pero kung 1 hour and 59 minutes. Pwede pa <laughs> yan. Pwede, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Yun naman pala eh. 1 hour and 59 minutes lang eh. Tsaka kasi, ang bilis, ang bilis magalit sa kanya kasi nakakabuisit din talaga yung mukha niya eh. Ano mo yung oh. Ah? Matakay. Hindi, yung, kasi ang dami. Ano, yung si Jude. Matapang oh. ang ano niya. Ang, ah. ang ganda nga, ay matapang. sorry. Sabi nga ni Rosana Roses, di ba, ang malungkot na katotohanan ay isa kang pangit na lalaki, ungas. <laughs> Yun ako medyo nagulat. In, not in a, yung gulat na parang even mga LGBT na celebrities like si OG Diaz has a different take on what happened. Usually, ang ganyan, kakampi automatic they'll, they'll side mm. with someone na, di ba, LGBT rin. Mm. Di ba? Pero ito, parang, di ko, dito ko nakita na, okay, malayo pa, malayo pa tayo sa ganong klasing level na uh, seseryosohin ng tao yung pronouns mo na parang kahit na visible na parang you're still, meron ka pang man parts, parang ganon. Parang gano'n. <laughs> Visible man parts. Hindi, parang parang Nasa alam, yung man parts. Hindi kaya naman kasi kinampihan, hindi, uh, hindi to kinampihan nila OG Diaz. Kasi nga, yung ginawa niya is may mm. pagkakaren na. Mm. Di ba kahit oh, naman anong gender, kahit naman anong gender, basta pag ganun ka, ang ugali mo, yung Karen talaga yung ugali mo, eh magiging, oh. hindi, wala talagang kakampi sa'yo. Hindi kasi kung ganun, sabi mo lang, wag ka naman kasi parang ganyan mag-explain. Ganito dapat. Hindi yung tinitira pa may yung tsura, ano, may ano pa na lalaki ka pa rin, ganun. Hmm. So may ganun pa rin eh. May ganun pa rin silang punto wherein, umayos ka nga, lalaki ka pa rin. O umayos ka, gusto mo matawag na babae, alam naman natin lahat lalaki ka. Yun lang ang malungkot na siguro ito rin yung pinaglalaban ng mga LGBTQIA+, na kapag isang mali nila, sobrang... Damay lahat. Oo, so, parang one, one wrong, parang extremes kagad yung yung bato tapos dadamay mm-hmm. pa yung group yung buong mm-hmm. grupo. So yeah, siguro 'yan. So medyo doon makikita mo yung micro discrimination kung tatawagin natin. Na mm-hmm. parang... Or baka ganun lang talaga tayo sa society. Hindi. Nagsistereotype tayo ng lahat ng bagay. Tawag dito micro-discrimination kasi biglang nagkakaroon ka ng kapangyarihan na ilabas yon porket may isang taong nagkamali. nagkamali. Oh. Doon mo ilalabas sa kanya yung gusto mong sabihin sa nakakarami. Uh. 'Di ba? Parang mm. do, dahil pa, sa kanya parang parang mga naging, itim oh, sa Amerika. ko ng card na parang ano sabihin mo sa kanya Oo. lahat ng mga gusto mong sabihin sa sa kabuuan. Oo. Anong problema nung itim? Sa you are using the wrong pronoun. Ganun, <laughs> di Indian yan. <laughs> Pero I'll give uh, Muman 3 points for the attempt. <laughs> First diba? time yan. Sa 700 episodes natin, nag-attempt siya mag-accent. <laughs> Oo, oh, di, di nag-act out oh. masyado oh. yan ha. Ah. Ang huling accent na to, ano, dahil ano na to, eh, sinubukan niya si ano, Zeus. <laughs> Zeus. Zeus ang huli nitong attempt. Pero yeah, may 2 points ka Muman for your uh, attempt to do. Uh, sa Amerika, pag may mga itim na nagkakamali kagad, or uh, yung isang beses, may nakita akong video, uh, yung isang La- Louis Vuitton yata yun o Gucci, mm. ninakawan ng mga ano, ng mga itim. Mm. Tapos, yung security, itim din. Mm. Ang comment ng mga tao, parang, inside job, mm. oh, uh, katropa niya kasi nga hindi niya hinuhuli kasi mm. hindi tumatakbo masyado yung security. Eh. Tapos kailangan talagang, basta lumabas yung pagiging racist ng mga tao Totoo. dahil lang dun sa isang video na yun. Totoo. Yan ang... Kailangan matuto tayo mag-compartmentalize ng ano yun, eh, ng situations eh. No? Oo. Or pwede ka naman magsabi ng ano, ng... Isolated incident to na hindi to sa pangkalahatan palagi. Huwag kang tumingin sa... Pwede hindi ka tumingin Oo. sa gender Siguro- kapag gusto mong punahin. Punahin mo siya dahil dun sa ginawa niyang pagpapatayo sa waiter for two years. Ay, for two, Two hours. years, <laughs> <laughs> two years, years. no? Haba So hindi pa siya ah. tapos ngayon. <laughs> Nakatayo. ka. Dalawang beses nag-birthday Hindi na tumutupi tuhod, no? Oo. Pa- Parang may mga itsura, kaya nga tingnan mo, ang dali din niya kasing uh, pagsabihan ng mga ano, kasi nakakainis din kasi yung itsura niya eh. Mm-hmm. Katulad ni Kat Arambulo. Sino yan? Yung si, ano, sa COVID dati, yung stay in your house ba yun? Yung sinasabi niya. Stay at home. What's stay wrong? At... Oh can't, oh my you, God. can't you obey? Parang ganun. No. Na, Alam mo yun? Oo, oh, naalala ko yun. Naalala ah, Meron na naman siya ngayong baha. Meron naman? Na Oo, naman? Meron na naman. Nagbi-video siya. Ano sabi niya? Sa loob ng kotse. Stay home! It's just water! Yan. Just breathe underwater! Just water! Sabi niya? It's just like water. Kasi, binibidyohan niya yung mga video sa kotse. Ganun na nga sinabi niya? Oo. Oh, oh. Tapos, kausap niya yung mga bata na ano, oh, you like a uh, floaty-floaty? No, you, you, you can go floaty. Uh, it's just like water. No, oh, oh, look at the, it's so hassle talaga. The Baha is so hassle. Tapos, <laughs> Loko po po floating. Oh, oh, Come, grab it. It's it's just feces. Yeah, we all have that. <laughs> Come, eat the corn. <laughs> Oo nga, no? Tang ina, umarangkada na naman. Di ba parang... Baka na-miss niya kasi yung attention. Alam mo, inisip ko, gano'n naman talaga tayo kahit nung... nung ako, gina, nag, naganyan din ako dati nung bata ako eh. Ganyan ka din magsalita? Oh <laughs> no! Hindi ako yun. <laughs> I like faces. Hindi, nung ano... Nung, Pwede soundbite <laughs> I like nung nung ano nung bata tayo, 'di ba? Oh, swimming ka diyan oh, bahaya oh, swimming ka. Ginaganon tayo pero mm. hindi hmm. na kasi natin binibidyohan. Wala pa kasing video noon. Pero kung uso noon ng camera phones, I think videohan din natin. Ako rin. Hindi, hindi. Yung classic kasi ng pagsasalita niya at pag-upload niya, syempre, kung may video na nung time na yun, kailangan meron ka pa rin, hindi naman mm. hindi naman naluluma or hindi naman bago sa sa sa panahon yung ano eh. Wala naman panahon yung pagiging uh, nagka, pagkakaroon ng empathy Oh. Yan, nasabi ko. Empathy. Di ba? Ikaw ba, kahit naman nung 90s, kung may cellphone video na nun, ang dami nang nalulunod, dami nang nawasak. Gusto mo pa pang, ipopost mo pa ba na makikita ng karamihan? Kung nakakatawa, ipopost ko siya. Mm-hmm. O, kung nakakatawa. Kung nakakatawa. Kung meron kang, kung ikaw ay apektado rin Oh. Kung ikaw apektado ganun naman, rin. Ganun naman lagi ang sitwasyon eh. I mean. Hmm. Kasi yung, kasi di ba sa jokes nga, Oo. Kaya hindi ko din... kailangan apektado ka or ikaw, i- hindi ikaw yung pagtatawanan mo, kailangan kasama ka rin or babalik sa iyo yung punchline. Tama. Saka, alam mo yun, may cellphone na ngayon, video. Kaya dapat yun ang ginawa ni BP. Dapat nag-live na lang siya nung concert ni Taylor Swift para napanood pa rin natin dito. Public service. Diba? Yun ang public service. Sa susunod na concert na pupuntahan nyo, BP, i-Facebook live nyo. Para kahit bumaba sa amin, napapanood pa rin namin si Taylor Swift ng live. Oh, yun. Yan ang inaasahan namin. Yan, para kay BP, Sara, maram... Didi. ano bang ano natin? Ano ba sisigaw? Ba, uh, DPS. Vice President Sara. Eh. Oh, Vice President oh, Sara. DPS. Okay. Diba? Okay. BPS. Oh. B- <laughs> Hindi na, tayo marunong magtapos ng show, kaya oh, hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Wala Twitter. X oh. na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.theculpals.com. Nakakapanibago mag-record. Oo. Talaga, Kailangan talaga um, every week tayo eh. Hindi talaga tayo dat lumalak Hindi kasi, eh. di ba, dahil nga bumagyo. Eh, tsaka may mga nakapag- reasons kaya tayo nawawala sa May ganun ba, no, na empleyado? Dapat pumasok tayo last week eh. Kahit walang sahod. Naman, kasi, hindi, kasi tayo, di ba, nanginayang tayo, hindi nakapasok. Ah. Kasi diba? nga dahil bumabagyo. Eh kasi nga feeling ko marami nakakaramdam niyan kasi hindi no, oh, marami dito arawan ang trabaho. Oh, shoutout eh. natin si TPC. Oh. Di ba? Oy, oh, oh, good job TPC. TPC oh. Yan ang mga hindi namin kayang gawin. Hmm. Oo. Oh yung magbigay ng... Yung makipag-usap sa may hirap. At, oh. And shout out sa ating mga Patreon na galit din sa mahirap. Legimar Candaza, Kelvin Lord Vinyas, Rafael Banico, Roman Morales, Jeffrey Cochanco, Dean Canlas, Tonet Perez, Giovanni Belda, Lenay M. Mackenzie, John Paul Lorenzo, Jonelyn Leonor, Carlo G. Mariano, Matthew, Robert Desiderio, Paul Enrico Paharit, Jack Kirby, Max Limedes Thomas, Bernt Edmond C. Santos, EJ Logarta, T. Dal, Richard Kulet, Gerbert June Peñas, Ralph Cruz, Joshua Frederick Villa, Mark D. Kenneth Vargas, Irish Guya, Haim Laude at si John Sarabia. Na, nakita niyo pa yung kay TPC, yung inano siya? Inedit out. Inedit out, tinanggal oh. siya kasi gusto oh. pang scamin. Diyos ko, panahon niya. No? Ingat kasi kayo sa fina-follow nyo. Tangina. Meron nga sa amin dun sa subdivision namin, dahil baha, di ba? May mm. mga nag, uh, ano, nag, uh, ah, offer ng pasabay bibili sila sa grocery, mm-hmm. tas papasabay dun sa kanila. Pag nagpasabay ka tilapay, pagbalik sa may kagat na? Hindi. Pagkabigay mo ng Gcash, Bablock ka na. Oo. Oh. Ay. Or Maya. Dapat ano yun, <laughs> pasabay-bay. kung ginawa niyo sa Maya yun. Oo, oh, magaling yung trace. Oo. Oh, oh. Hindi ka. Makuha niyo yun. Mm. Pasabay-bay. Babay sa pera, black. From Town Gallardo, pabati naman ng happy birthday sa aking my loves na si Vanessa Sese. I love you. Yung I love you na yun, mula sa <laughs> akin, tang hindi lang. From Zildjian Munda, pamura in unison ang mga members ng Graphic Artist Philippines ng mga Cool Pals din from CJ Gonzalez kay Abiyab. Shoutout sa mga listeners sa Mariveles, Bataan at Oslo, Norway. Tang ng layo ng range nito ah. Oh. Siguro Bataan, nakapakasawa ah. ng AFAM to, no? Siguro may nakarating na <laughs> AFAM sa lugar oh, nyo. Graphic Artist Philippines, tangaman man nyo. Yan, from Jorens Dolores. Sir Muman, pamura po si Darik Sapno na taga Cavite. Ay putang ina mo. From Ralph Barclos, shoutout sa mga iiwanan ko sa trabaho sa WTW na sina Alvin Martin, Paolo Bernabe at rest ng Cloud Operations Team. Mm-hmm. From Zeus Lee, Pamura sa mataba kong kaibigan na si Romer Faminyal, pamura si Jolly Katina at from Tetel Tayoto, pamura sa utol ko si Jonel kay Ryan Rems. Jonel, tang ama ka. Yun. Two, two, two weeks really makes a difference. Ano? Kapag ginagawa natin to ng naputol. Oo. Actually, Unang um, recording. ko. Context kasi, lang ah, uh, second recording lang natin for the month. So basically, almost one month na tayo na medyo Oo, mapurol. First recording, hindi maganda naman yung huli. Na huli. Pero ito first recording natin to for this day. Kaya ito pang ah, warm up. <laughs> Yeah, <laughs> warm up. So, warm up. so pasensya na kung talon-talon ka. Eh, tumatalon talaga yung mga ulo namin sa ngayon. Oo. Oh. Pero anong masasabi mo kay Jude? Bless you. <laughs> Ayaw nga pala. Oo nga pala, August 3 sa Gig House, Muntinlupa. Yan. Nandun po kami. Um, ako po mag-headline at iba pa. Yan. So, masaya. August, August 3. 9, si James sa Unknown Pub 13 sa Katipunan, yeah. ang batang 90s. August 10, ako sa Wicked Dogs BGC. August 17, Bakal Boys, Muman Reyes, and uh, Ryan Rems Yun, sa Wicked po. Dogs BGC. At sa Teatrino natin, Rems, no? sa katapusan tayo sa Teatrino. August, 31. August 31. Oh, <laughs> tayo dalawa, Rems. Nasa oh. Teatrino tayo. Sana, Bahal Boys po. Bahal Boys again. And for stand-up comedy pa? shows, pala, ano? please visit www.www.www comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.